Exercise B. Kote ye. Tell where is the article of clothing named. Model, you hear. Kote rob You say. Li sou la. Let's continue. 1. Kote jip Kote kò saj la? Li sou tab la tou. 4. Kote soulye yo? Yo sou chèz la. 5. Chemiz la sou chèz la. Non li sou tab la. Sis. Wòb la sou tab la. Non li sou chèz la. 7. Tenis yo sou tab la. Wi, yo sou tab la. 8. Kote pantalon an? Li sou tab la.